Tage ohne Stacks oder Rolex. Nur eins Heft, kein Pants, Leben nach dem Kodex. Jeden Tag um Sex, ich jacker mich zu Tode. Von Montag bis Mittwoch dieselbe Garderobe. Und für bisschen extra Cash entwickelt man Methoden. Früher vor der Bühne, heute findest du mich oben. Hinter meinem Rücken sagen, ich bin abgehoben. Aber die Päckchen, die ich trage, Bruder, halten mich am Boden. Zwischen Fakebags und Filter geht Realness verloren. Zu viel dieser Liebe ist gelogen. Und auch für mich die Scheiße runterzieht wie ein Anker. Ich bleibe dankbar. So weit weg von Gut und Böse, Blicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Der kalte Wind weht uns entgegen, doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist wo wir leben, hängen über dem Abgrund an seidenen Fäden. Keine Schwäche zeigen, die einzige Regel, doch im strömenden Regen sieht man keine Tränen, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht. Die Träume eingeholt Geld in einem Paper, dann verbrannt, keine Knete auf der Bank und die Miete kam vom Ab Strom nicht bezahlt, nur die Kerzen waren an und mein Spiegelbild gesehen in einer Scherbe an der Wand. Mich jeden Tag gefragt, warum ich Gott verdammt muss ich leben wie ein Hund und zu sterben wie ein Mann. Von da an hieß es jetzt und nicht mehr irgendwann. Der Weg war noch so lang, ich nahm die Beine in die Hand, nahm mein Stift in die Hand, drück mein Leben durch den Stift auf das Blatt. 30.000 Seiten später Blick auf den Strand auf die Bankzahlen grinsen mich an. Oh, mir geht's gut, Gott sei Dank. So weit weg von Gut und Böse, Blicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Der kalte Wind weht uns entgegen. Doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist wo wir leben. Hängen über dem Abgrund an seidenen Fäden. Keine Schwäche zeigen, die einzige Regel. Doch im strömenden Regen sieht man keine Tränen, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht, auch wenn alles zerbricht. Die Scherben spiegeln das Licht. Den Kopf über Wasser, die Taschen voller Steine. Könnten heulen, doch wir lachen, weil die Sneaker noch weiß sind. Wollen nur geradeaus, aber müssen Slalom laufen, weil der Weg ist voller Scheiße. Jeden Tag das Gleiche nicht zum Sterben zu viel, doch zum Überleben reicht es. Und jeder hatte Zweifel, doch von hier unten nach oben ist gar nicht so weit weg, weil wir der Beweis sind. wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln